To je jedno od najbitnijih dijela za svakog vjernika i vjernicu. Naime, u prošloj emisiji govorili smo o iskrenosti čuli smo određene kuranske ajete, hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i govore islamskih učenjaka u kojima se pocrtava važnost obaveznost ove iskrenosti u našim dijelima. Zašto je dakle to toliko važno? Zašto moramo biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala u svim dijelima koja činimo? Zašto moramo biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala i činiti je po sunnetu Muhammeda alaihi salatu wasalam o tome upoznajmo se u ovoj emisiji. Dakle, moramo biti iskreni. Zašto trebam da budem iskren kada činim neko dijelo, da ga činim iskreno samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Zbog toga što onaj koji bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala u svim svojim dijelima, taj će zaslužiti šefaat Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da se Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam sutra za njega zauzima na sudnjem danu da uđe u džennet, da mu se povećaju stepeni u džennetu i slično, a imali nekoga od nas da to ne bi volio. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ljudi koji će se najviše obradovati mome šefaatu, mome za zauzimanju na sudnjem danu, jesu oni koji su iskreno iz svog srca govorili la ilaha illallah. Dakle, oni koji budu iskreni ovim svojim riječima u ovim svojim riječima la ilaha illallah. Kaže šehol islam ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala što god više čovjek bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala to će i šefat Allahu poslanika alaihi salatu wasalam biti bliži njemu. Zatim, zašto moramo biti iskreni u svojim dijelima? Zato da bismo se sutra spasili na sudnjem danu jer na ahiretu, na sudnjem danu, na drugom svijetu nema spasa bez iskrenosti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ešura, men kane yuridu hartha l'ahira, nezidlahu fi harthi, wa men kane yuridu hartha dunja, nu'tihi minha, wa ma lahu fi l'ahirati min nasib. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu, na ahiretu, ko bude iskren i tim svojim dijelima bude želio ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, mi ćemo mu dati tu nagradu i još ćemo je uvećati, umnogostručit ćemo tu nagradu. Međutim, onaj koji bude činio djela želeći nagradu na ovom svijetu, mi ćemo mu također dati nagradu na ovom svijetu, međutim, na drugom svijetu on neće imati nikakvog udjela u dobru. Zašto trebamo biti iskreni u svim svojim dijelima? Zbog toga da bismo živjeli u smiraju, u rahatluku. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, čija briga bude ahiret, čija glavna briga bude ahiret, Allah subhanahu wa ta'ala daće mu bogatstvo u njegovom srcu, u, njegovom, u njegovoj duši, učinit će ga smirenim i spokojnim i od dunjaluka će mu doći ono što je propisano, dunjaluk će mu doći prezren. Međutim, onaj čija glavna briga bude dunjaluk, Allah će dati mu siromaštvo pred njegovim očima, učinjen će ga rastrešenim, nemirnim. Zbog čega? Zato što mu Dunjaluka nikada dosta. Zbog toga će biti rastrešen, nemiran. Neće živjeti smirenim, spokojnim životom i od Dunjaluka mu neće doći osim ono što je propisano. Dakle, onaj koji bude razmišljao o ahiretu i činio dijela za ahiret, on će biti imućan. I te On će imati bogatstvo svoje duše zasigurno na dunjalku, a sutra na ahiretu imaće ogromna, ogromna dijela. I zbog toga će živjeti smirenim i sretnim životom. Zašto trebam da budem iskren u svojim dijelima? Zbog toga što je iskrenost način postizanja ogromnih, ogromnih sevapa, velike nagrade. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam, doista, kada god udjeliš neku milostinju, sadaku, tražeći njome Allahovo lice, tražeći njome Allahovo zadovoljstvo, tražeći njome nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ti ćeš za nju zasigurno biti nagrađen. Sigurno ćeš biti nagrađen, budeš li udjeljivao svoj imetak radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wa pa čak i da podigneš zaloga i do usta svoje supruge, radi Allaha. Zašto? Što ti je uzvišeni Allah naredio da se lijepo obhodiš prema svojoj supruzi. Pa ukoliko podigneš taj zalogaj harane do usta svoje supruge, radi Allaha subhanahu wa ta'ala odazivajući se toj preporuci, toj naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala, zato ćeš zasigurno biti nagrađen. Također je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, nikada nećeš učiniti neko dijelo iz želje da njime zadobiješ Allahovo lice, a da se zbog tog dijela neće povećati tvoj stepen stepen i tvoj ugled kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, zašto treba biti iskren radi Allaha subhanahu wa ta'ala u dijelima koja činimo kako bismo se spasili sigurne propasti sutra na sudnjem dan. Sigurne propasti. Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala prenosi nam hadis. Prije nego li je citirao taj hadis, ovaj plemeniti ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, tri puta je padao nesvijest. Subhanallah. Prije nego li je izrekao hadis, jedan put, pa i drugi put, pa i treći put, Ebu Hureyre radijallahu talan padao je nesvijest. Zbog čega? Zbog sadržine hadisa. Zbog same sadržine hadisa. Kada je došao sebi Ebu Hureyre radijallahu talan po zahtjevu jednog čovjeka iz generacije tabijina po imenu Šufej al-Aspehi, spomenuo mu je hadis kojeg je izravno čuo od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa je rekao, Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam, prvi ljudi kojima će se suditi na sudnjem danu i presuditi na sudnjem danu jesu čovjek koji je poginuo kao šehid. Čovjek koji je poginuo kao šehid. Pa će se doći s njim na sudnji dan, upoznaće se s blagodati koja ga je čekala u džennetu, zatim će mu se reći, Allah će ga upitati šta si radio s blagodati koju sam ti dao, da pogneš kao šehid na mom putu. Pa će reći, borio sam se radi tebe gospodaru, sve dok i nisam poginao kao šehid. Allah subhanahu wa ta'ala u prisustvu svih i ljudi i meleka reće, lažeš, pa će i prisutni meleki reći, lažeš, zatim će mu se saopštiti. Borio si se samo da se kaže kako si junak. Na Dunjaluku nisi se borio radi mene. Borio si se da se kaže kako si hrabar, kako si junak. I to se i kazalo na Dunjaluku. Danas ti kod nas na Ahiretu nema nagrade. Zatim uzet se takav čovjek za stopala, odignuti i na svome nosu odvući i baciti u džehennem. Subhanallah, čovjek koji je dao svoj život. Zatim će se doći s onim koji je učio Kur'an. Koji je učio Kur'an, naučio sebe Kur'anu, podučio se Kur'anu, zatim podučavao druge. Pa će mu se pokazati blagodat koja ga je čekala, Zatim će biti upitan on o blagodati koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao, kako ju je koristio. Allah mu omogućio da nauči njegov govor, da zapamti Kur'an i Kerim, a zatim da podučava druge. A upravo za ovu radnju Allaho poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao da su to najbolji ljudi. Rekao je, Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji od vas jesu oni koji se poduče Kur'anu, a zatim druge podučavaju njemu. Subhanallah. Pa kada ga Allah upita, šta si radio s blagodati koja ti je data? Reći će gospodaru, tražio sam znanje i podučavao njemu, učio sam Kur'an samo radi tebe gospodaru. Pa će Allah reći, lažeš. Iskupljeni meleki će reći, lažeš. Zatim će mu se saopštiti, učio si Kur'an, tražio si znanje i podučavao si tom znanju, tom Kur'anu druge, samo da se kaže kako si učen. Samo da se kaže kako si učen, pa se i reklo. Na Dunjaluku se govorilo za tebe da si učen, a to je ono što si ti priželjkivao. Nisi očekivao nagradu kod nas. I danas ti nema nikakve nagrade kod nas. Nemaš dobra. Zatim će biti uzet sa stopala i odvučen na svome licu, na svome nosu i bačen u džehennem. Zatim će se toći sa trećim čovjekom. A to je onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala dao imetak, dao mnogo imetka. Doći će se s njim na sudnji dan, pokazati mjesto koje ga je čekalo u džennetu, zatim se upoznati, podsjetiti na blagodat koja mu je bila data na Dunjaluku. Ogroman imetak. Robe, šta si radio s tom blagodati koju sam ti dao? Pa će reći, nisam ostavio nikoga potrebnog, a da ga, da ga nisam pomogao radi tebe, gospodaru. Pomagao sam siromašne potrebne radi tebe, gospodaru. Pa će Allah reći, lažeš. Iskupljeni meleki će reći, lažeš. Dijelio si i metak, pomagao si druge, samo da se kaže kako si darešljiv. Kako si pružene ruke, nisi to činio radi nas, već si priželjkivao tu hvalu, priželjkivao si taj spomen, priželjkivao si te riječi, to si dobio na dunjaluku, to se za tebe i govorilo, to što si priželjkivao, to se za tebe i govorilo na dunjaluku. Danas ti kod nas, na ahiretu nema ništa, nemaš nikakve nagrade. Zatim će biti uzet za stopala, odvučen na svome licu i bačen u džehennem. Kaže Allaho poslanik alihi salatu wasalam, to su prve kategorije ljudi na sudnjem danu kojima će ti iz kojima će se rasplamsati džehennemska vatra. Pogledajte, subhanallah, najbolja dijela da čovjek dadne svoj život za Allaha i Allahov vjeru, da čovjek svo svoje vrijeme provodi u traženju šerijetskog znanja, naročito znanja iz Kur'ana, Allahove knjige, zatim da podučava druge svemu tome i da čovjek cijeli svoj imetak utroši na druge, udijeli drugima, pomogne drugima, Međutim, ništa od ovih dijela nije učinjeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Sva su ona učinjena radi hvale, radi spomena, radi položaja, radi ugleda i slično. Ništa od njih nije bilo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, sigurne propasti sutra na sudnjem danu. Zbog čega? Zbog toga što se nije bilo iskreno. A da se bilo iskreno sa ovim ogromnim dijelima, postigli bi se najvisočiji predijeli dženneta. Zatim, zašto trebamo biti iskreni u svojim dijelima? Da bismo, kao i na Dunjaluku, živjeli smireno, spokojno i sutra na sudnjem danu, kada Allah subhanahu wa ta'ala bude svima nama sudio i presuđivao da budemo smireni i spokojni. U rahatluku, da iščekivamo svoj obračun. Da smireno i spokojno čekamo svoj red da položimo račun. Sutra, kada Allah subhanahu wa ta'ala bude nagrađivao i kažnjavao onima koji svojim dijelima nisu tražili Allaha subhanahu wa ta'ala, nisu tražili Allahovo zadovoljstvo, njegovo lice, svojim, svoja dijela nisu činili radi Allaha subhanahu wa ta'ala, već radi nekoga drugog, da bi se nekome drugom dodvorio, da bi neko vidio njegov ibadet, da bi se pričalo o njemu, da bi ga drugi pohvalili, da bi ga drugi proturili ispred mnogih. Kada Allah subhanahu wa ta'ala pozove takve i kada im pokaže njihova djela, reći će idite nekome drugom. Idite, tražite nagradu za ta svoja djela kod nekoga drugog. Tražite svoju nagradu kod onih radi kojih ste ta djela i činili. Pogledajte, hoćete li kod njih naći nagradu? O, idite onima radi kojih ste se pretvarali. Također će reći Allah subhanahu wa ta'ala i rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju ja sam daleko od svake potrebe da se neko dijelo čini meni i drugom, da mi se neko smatra ravnim, ja nisam potreban toga, ja sam najneovisniji od toga, nemam potrebe da mi se neko smatra ravnim, pa ko mi u nekom dijelu kada ga bude činio, bude smatrao nekoga ravnim, odnosno to dijelo učini i radi mene i radi nekoga drugog, uljepšava to dijelo radi nekoga drugog, ja ostavim i njega i njegov širk. Ostavljam i njega i to njegovo dijelo. Iskrenost je razlog da čovjek dobije nagradu za svoje dijelo i da mu se ništa od te nagrade, ama baš nimalo ne umanji. Ukoliko budemo činili svoja dijela i budemo u njima iskreni, za to dijelo ćemo dobiti nagradu koju nam Allah subhanahu wa ta'ala obećava, propisuje i ništa od te nagrade neće nam biti umanjeno. Može nam Allah subhanahu wa ta'ala koji je svemilosni, svemogući, onaj u čijem posjedu je sve, može nam samo dati još veću nagradu. A od one nagrade koju je propisao, zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala neće umanjiti. Pa se prenosi u hadisu da je došao čovjek i pitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam za onoga koji se bori u borbi s ciljem da zadobije nagradu, da zadobije lijep spomin kod ljudi, pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao njemu ništa ne pripada. Čovjek je ponovio nekoliko puta svoje pitanje, Allahov poslanik alihi salatu wasalam svaki puta na ovakav način odgovarao njemu ništa ne pripada, da bi na kraju rekao doista Allah neće primiti ni jedno djelo izuzev onoga koje bude učinjeno iskreno radi Allaha tražeći njime Allahovo, Allahovo lice. Iskrenost je osnova dijela srca. Iskrenost je osnova dijela srca, a dijela srca su osnova dijela, dijela naših, naših udova. Zato iskrenost može ono dijelo koje činimo svojim udovima, ostalim dakle organima može Iskrenost može ga uvećati ako bi ono bilo malo. I makoliko bilo dijelo malo, ukoliko u njemu budemo iskreni, ono će ga uvećati. Kao što isto tako, ukoliko učinimo neko ogromno dijelo, a ne budemo u njemu iskreni, to dijelo može biti i bit će pretvoreno u prah i pepeo. Čuli ste, sebu buhurire, onaj koji je poginuo kao šehid, koji je svoje vrijeme proveo u sticanju šerijetskog znanja i podučavanju njemu drugih i onoga koji je dijelio svoj imetak. Ogromna dijela sutra pretvorena će biti u prah i pepeo. I oni koji su činili ta dijela na spomenuti način bit će kažnjavani u džahennemu. Kaže Ebu Horeira radijallahu Allahu talan da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao kada god neko udijeli sadaku iz svog lijepog imetka, a doista Allah ne prima sadaku osim iz lijepog imetka, Allah subhanahu wa ta'ala milostivi tu sadaku prihvati svojom desnicom, svojom desnom rukom, pa makar se radilo i o sadaki u veličini vrijednosti ili čak, jeli konkretno, o datuli makar neko od vas udjelio samo datulu ili vrijednost datule, Allah subhanahu wa ta'ala tu sadaku prihvati svojom desnicom i ta sadaka u njegovoj desnici, u njegovoj ruci raste sve dok ne bude veća i od brda. Pogledajte, dijelo makar bilo malo, ali iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala učinjeno, može kod Allaha subhanahu wa ta'ala da dostigne veličinu, veličinu brda. Kaže Ibnu Ketir rahimehullahu ta'ala povodom riječi Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala Wallahu yudaifu li yasha Allah subhanahu wa ta'ala uvećava dobra djela kome hoće kaže ibn Kathir uvećava dobra djela onima koji budu iskreni shodno njihovoj iskrenosti toliko se njihova djela i povećavaju a onima koji budu učinili svoja djela radi nekoga drugog ne budu bili iskreni makar to bila ogromna djela Sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala takva djela će biti pretvorena u prah i pepeo. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti dijelima koja su oni činili na dunjaluku i pretvoriti ih u prah i pepeo. Jer ta djela nisu činjena radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga veliki islamski učenjak Abdullah ibn Mubarak rahimehullahu teala, kaže ponekada malo dijelo uveća iskren nijet. Ponekada malo dijelo uveća ga iskren nijet kao što ponekada veliko, ogromno dijelo umanji ga neispravan nijet. Iskrenost je razlog. Zašto trebamo biti iskreni u svojim dijelima? Zbog toga što iskrenost u našem srcu može biti razlog da naši običaj, naši adeti, običajna dijela, koja činimo postanu ibadeti, za njih budemo nagrađeni, za naše jelo, za naše piće i mnogo šta drugo. Ono što je običajno da činimo, ukoliko to budemo činili radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada to dijelo činimo, prisjetimo se Allaha subhanahu wa ta'ala i tražimo nagradu za to kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će nam u inšallahu ta'ala i dati nagradu. Ti adeti, ta uobičajena dijela bit će pretvorena bit će pretvorena u ibadete. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu uslam jedne prilike iskupljenim ashabima, doista vi ćete biti nagrađeni, dobit ćete nagradu čak i za spolni odnos. Snošaj sa svojom suprugom. Pa kažu ashabi, Allahov poslaniće, zar je moguće da čovjek zadovoljava svoje prohtjeve, svoje strasti i da još bude nagrađen za to? Kaže Allahov poslanik alaihi salatu uslam, a šta mislite? da čovjek svoje strasti zadovolji na nedozvoljen način, sa ženom koja mu nije dozvoljena, koja nije njegova supruga, da li bi za to bio griješan? Da li bi zbog toga bio griješan i kažnjavan kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Isto tako, ukoliko zadovolji svoje prohtjeve, svoje strasti na halal, dozvoljen način, zato će biti nagrađen. Ukoliko čovjek utoli svoju glad, svoju žeđ, jača svoje tijelo, halal ishranom, da bi sutra bio ustrajniji u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, zato će sigurno imati, imati nagradu. Zašto trebamo biti iskreni u svojim dijelima? Zato što je iskrenost razlog čišćenja srca. Iskrenost je put do čistoće srca od zlobe, zavisti, mržnje i brojnih drugih bolesti. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, neće se naći zloba u srcu jednog muslimana pri kojem se nađu tri stvari, tri sljedeće stvari. Neće se naći zloba u srcu jednog muslimana kod koga se nađu sljedeće tri stvari. Pa kaže odmah na prvom mjestu dijelo učinjeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dijelo učinjeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala je prepreka zlobi, zavisti, mržnji da dođe do srca muslimana. Zatim kaže savjetovanje muslimanskih vladara i pridržavanje zajednice muslimana. Iskrenost je razlog opraštanja grijeha, čak i velikih grijeha. Zašto trebamo biti iskreni u svim svojim dobrim dijelima? Zato što zasigurno mimo dobrih dijela mi činimo i loša dijela, pa je iskrenost jedan od načina kako da nam se ta loša dijela pobrišu, kako da nam se ti grijesi pobrišu. Šehhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kako je zabilježeno u njegovim fetvama, kako je zabilježeno u njegovim fetvama u 10. tomu, spominje slučaj da zbog iskrenosti čovjeku se mogu oprostiti čak i veliki grijesi zbog njegove iskrenosti u dijelima, mogu mu se oprostiti čak i njegovi veliki grijesi. Kao dokaz tome spominje slučaj bludnice iz prethodnih naroda, iz Benu Israila. O tom slučaju govori hadis Allahovog poslanika, alihi salatu sam, pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, dok je pas kružio oko bunara, umirući od žeđi, vidjela ga je jedna od bludnica Benu Israila. Dok je pas kružio oko bunara, ne može da se spusti u bunar. Žedan je. Vidjela ga je jedna žena koja se bavila nemoralom, bludom, iz Benu Israila, pa je skinula svoju obuću, napunila je vodom i napojila ga i zbog toga joj je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. Zbog toga joj je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio blud nemoral. Pa kaže šehhul islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala prelijepe riječi osvrćući se na ovaj hadis kaže ova bludnica nije se pretvarala u tim svojim dijelima, već naprotiv izro, izložila se brojnim opasnostima. Opasnosti ispuštajući se u bunar. Zatim je jednu svoju cipelu napunila vodom i takvu je svojim ustima pridržavala sve dok se nije uspjela do vrha bunara i izašla iz njega. Zatim je bila skromna prema ovom stvorenju kojeg po običaju ljudi tjeraju od sebe, otjeravaju, udaraju i slično. Zatim je svojom rukom pridržavala cipelu dok je pas pio iz te cipele vodu. Od njega nije očekivala nikakvu zahvalnost, nikakvu nagradu. Kada je pas napojio se, popio tu vodu, ona je obukla svoju cipelu i nastavila svojim putem, pa ju je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio zbog njene iskrenosti i milosti koji je u njenom srcu. I ovih razloga zbog čega trebamo biti iskreni, mnogi, mnogo je još. Još je mnogo ovakvih razloga, zadovoljit ćemo se srećenim, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim u svim svojim dijelima koja činimo, da Allah subhanahu wa ta'ala nas učini iskrenim kada god činimo neko djelo da ga činimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i onako kako ga je činio Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam moleći ga uzvišenog da nam zbog toga podari džennet i prije svakako zauzimanje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na sudnjem danu.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 Oh, oh, oh, oh.